Këtë emër Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur dhe e ka ripërmendur dhe e ka bashkangjitur me emra të tjerë shumë në Kur'an. Për t'i treguar besimtarit rëndësinë që ka ky emër. Ky emër i dhuron njeriut një lloj besimi, një lloj fuqie në zemrën e tij në Allahun subhanahu wa taala. Prandaj ka rëndësinë e tij që duhet ta dijë çdo besimtar dhe ky emër është emri i Allahut subhanahu wa taala El Aziz. El Aziz. Kuptimi gjuhësor i emrit të Allahut subhanahu wa taala El Aziz është si vijon. El Aziz në gjuhën arabe vjen nga fjala Azza. Është folja Azza në kohën e shkuar dhe Yaizu Në kohën e tashme, kuptimi i saj gjuhësor vjen domethënë ose ka disa kuptime më mirë. Një prej këtyre kuptimeve është Azza Yaizu do të thotë ta mposhtësh diçka, ta mundësh atë. Një prej kuptimeve të këtij, domethënë edhe këtë kuptim e vërtetojnë me anë të ajetit kuranor që thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Sad, Wa azzani fil khitab, thotë dhe më mundi ai në fjalë, domethënë gjatë dialogut që po bënte me kundërshtarin e vet në në, në për një çështje, është surën Sad, flet për çështjen e deleve, thotë më mundi me fjalë. Ideja që thotë azzani, azza që thotë mundi. Kuptim tjetër i fjalës el aziz në gjuhën arabe kemi këtu kuptim që do themi tashi është Që munafiqët kanë thënë nëse do kthehemi në Medinë, do të do nxjerri, do të nxjerrin ata që janë më krenarët, më të lartët, më më të mëdhenjt, do nxjerrin nga Medina ata që janë më të poshtruarit. Edhe ky është një prej kuptimeve. Sikurse një kuptim tjetër që kanë treguar dijetarët është që do thotë i pathyeshëm, i pamposhtur. Kështu që kuptimi thotë Aziz në gjuhën arabe, fjala el Aziz në gjuhën arabe ka disa kuptime dhe këto ishin disa prej tyre që i përmendëm ose më kryesoret. Megjithëse këto kuptime kanë lidhje të ngushta me njëra tjetrën, sepse ai që është i fuqishëm ai ka mundësi të fuqizojë të tjerët. 1. Ai që është i fuqishëm është dhe krenar, është dhe i lartë. Sikurse ai që ka mund, ai që është i fuqishëm, është i fuqishëm për të mundur dhe të tjerët dhe për t'i mposhtur ata. Kështu që kjo fjalë ka disa kuptime që kthehen tek një ide e vetme. Është kjo që treguam. Thot Allahu subhanahu wa taala drejtohet drejtohet Ibrahim alayhis salam Allahu me lutje dhe i thot Zoti jon dërgo tek ata një një të dërguar që t'u lexojë atyre ajetet e tua, t'u mësojë atyre librin tënd dhe urtësinë edhe t'i pastrojë ata. Ti je El Aziz El Hakim. Aziz, me këto kuptime që përmendëm më sipër, dhuntiqam, posedon ndëshkim të rreptë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në surën An-Nisa 158 Bal rafa'ahu Allahu ilayh. Thot përkundrazi e ngriti Allahu atë për tek vetja e tij, domethënë kë Isan alayhis salam. Wa kana Allahu azizan hakima. Dhe Allahu thot ishte aziz Dhe Allahu subhanahu wa taala ishte më krenari, më i larti, më madhështori, më i pathyeshmi dhe Hakim i urtë. Kuptimi që ka ky emër në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Xheriri Edhe po ta shikoni domthon dietarët çdokush që ka folur për shpjegimin e këtij emri ka treguar një aspekt ose disa aspekte të këtij emrit. Ngaqë siç e shpjeguam domthon përmban disa kuptime. Thotë Ibn Xheriri, El Aziz do thot i fuqishëm në dënimin e tij kundër armiqve të tij. Kurse në një vend tjetër ka thënë gjithashtu i fuqishëm kur dëshiron të dënojë dikë që e meriton dënimin edhe askush nuk ka mundësi ta kthejë mbrapsht dënimin e tij. Thot Ibn Kathiri, El Aziz është ai i cili ka mposhtur çdo gjë. Edhe asgjë nuk mund të arrijë ta cënojë madhështinë e tij dhe krenarinë e tij me asgjë. Thot Imam Sa'di, El Aziz është ai i cili ka e ka këtë emër me të gjithë kuptimet e tij. Prandaj thot Aziz përmban kuptimin e fuqisë të Allahut subhanahu wa taala të plotë. Përmban kuptimin që Allahu subhanahu wa taala është i pathyeshëm, përmban kuptimin që Allahu subhanahu wa taala i ka ka mposhtur çdo gjë. Edhe të gjitha krijesat janë nën nën sundimin e tij, janë nënshtruar madhështisë së tij. Dhe po të shikosh fjalët që kanë thënë dietarët në përgjithësi në lidhje me shpjegimin e këtij emrit, rrotullohen rreth katër gjërave. Gjëja e parë që kuptimi i fjalës El Aziz do të thotë që askush nuk mund nuk mund ta cënojë madhështinë e tij. Kuptimi i dytë është që ai ka mposhtur çdo gjë. Kuptimi i tretë është që ai është i plotfuqishëm dhe kuptimi i katërt është që ai është krenar. Krenar domethënë i lartë, është domethënë i ngjashëm me ato që thamë më sipër gjithashtu. Këto janë kuptimet që përmban ky emër i madh i Allahut subhanahu wa taala. Edhe ne sot me lejen e Allahut rreth këtyre kuptimeve do flasim në pikën që vijon, që është çfarë përfitojmë ne prej këtyre emrave. Gjëja e parë që duhet ditur është se krenaria e Allahut subhanahu wa taala është krenari, është një cilësi e qenies së tij hyjnore. Dhe nuk është cilësi si cilësitë e krijesave Se nëse do flisim për ndonjë krijesë, e do themi për të që ai është krenar, duhet pasur parasysh që krenarinë e tij ai s'e ka fituar nga vetja e tij, por e ka fituar duke nënshtruar të tjerët, duke përfituar prej cilësive të të tjerëve, duke përfituar prej forcës së të tjerëve. Kështu janë dhe mbretërit, presidentët, të parët, e fitojnë krenari nga të tjerët, ndërsa Allahu subhanahu wa taala, i cili është i plotfuqishmi, krenarinë e tij e ka nga madhështia e tij, sepse është cilësi hyjnore. Edhe Allahu subhanahu wa taala është i plot fuqishmi. duhet pasur parasysh në lidhje me me, me bashkangjitjen e këtyre emrave që ato kanë një kuptim shumë të madh. Bashkangjitja e emrave të Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, kur Allahu subhanahu wa taala e mbyll disa ajete me emrat e tij, me një dy emra, edhe përfundon këto ajete, kjo ka një ide shumë të madhe. Dhe po u tregoj një ngjarje që ka ndodhur në kohën e sahabëve në lidhje me këtë gjë. Një person njëherë ishte duke lexuar, një person ishte duke lexuar disa ajete kuranore. Edhe një fshatar i cili nuk dinte Kur'an, bile mbase nuk ishte as besimtar i mirë, por mund të ishte njeri shumë i thjeshtë, s'kishte dëgjuar ndonjë Kur'an, e dëgjonte. Edhe lexoi ndër të ndër të tjera ky fjalën e Allahut subhanahu wa taala që thotë Tashi çfarë lexoi ky? Ky që po lexonte tha Wallahu Ghafurur Rahim, thotë Allahu është falës dhe mëshirues. Kur e dëgjoi ky fshatari nuk i nuk i pëlqeu kjo gjë, i tha dhe i tha atij lexuesi tha, po të ishte falës dhe mëshirues, nuk do ia priste dorën. Atëherë ky u nxeh, o, dhe si thua kështu tha ajeti kuranor fjala e Allahut, edhe e çoi tek Omeri. Edhe shkoi tek Omeri, i tha ky tha mohoi ajetin kuranor tha tha kshu kshu kshu tha, po qe se Allahu subhanahu është falës mëshirues tha nuk nuk ka pse të presë dorën tha. Si e lexove ajetin ti? E lexova kshu kshu kshu, jo tha nuk është kshu ajeti. Ajeti është wallahu azizun hakim. Thot Allahu subhanahu wa taala prijeni dorën atij ose asaj që që vjedh, Si shpërblim për atë që ka bërë, si ndëshkim prej Allahut subhanuhu teala, sepse Allahu është krenar dhe i urtë. Domthon krenar me krenarinë e tij dhe fuqinë e tij dënon ato që e meritojnë dënimin, edhe me urtësinë e tij e vendos dënimin e tij aty ku duhet vendosur. Domthon ajetet ajetet kuranore mbyllen me disa emra, të cilët ia plotësojnë kuptimin dhe të ndihmojnë për ta shpjeguar ajetin dhe për ta kuptuar më qartë ajetin kuranor. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme për t'u pasur parasysh gjithmonë kur lexon Kur'an. Pse Allahu subhanahu wa taala në një ajet thot për shembull Azizun Hakim, pse në një ajet thot Alimun Hakim, pse në një ajet thot Hakimun Alim, pse në një ajet tjetër thot Ghafurur Rahim, gjithë këto kanë një rëndësi shumë të madhe. Prandaj edhe këtu po ta shikosh në shumicën e ajeteve kuranore Allahu subhanahu wa taala e ka përdorur emrin e tij El Aziz me emrin e tij El Hakim, sepse Aziz do thot krenar. Edhe kjo lloj krenarie e Allahut subhanu wa ta'ala është cilësi e plotë, cilësi e bukur, e plotë në lar, në gradën më të lartë edhe e bukur në gradën më të lartë. E plotë sepse nuk ka mangësi si tek njerëzit, sepse tek njerëzit zakonisht ai që është krenar e gjen që e gjen që është mendjemadh, njeri që i poshtron të tjerët, njeri që i nënvlerëson ata që u bën atyre padrejtësi. Ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala i cili është i plotë në të gjitha aspektet, sepse është Allahu i madhëruar, është krijuesi i çdo gjëje dhe nuk është krijesë. Nuk mund t'i ngjajë njerëzve se nuk ka si ai asgjë. Ai është më krenari e megjithatë ai është i urtë e vendos çdo gjë në vendin e vet. E vendos dënimin aty ku duhet vendosur, edhe e vendos mëshirën e tij aty ku duhet vendosur. Prandaj dhe po ta shikosh në shumicën e ajeteve kuranore ku përmend ku përmendet emri i tij El Aziz, Allahu subhanahu wa taala thotë El Hakim. Për të treguar ndër të tjera këtë ide që tham. Edhe po të meditosh më shumë mund të nxjerrësh dobi edhe të tjera akoma, sepse Kurani është një det që prej tij nxjerr gurë të çmuar pa mbarim. Mirëpo duhet të meditosh në ta, sepse dhe Kurani për këtë gjë ka zbritur, për t'u medituar. Dëshmon Allahu subhanahu wa taala se nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij melaiket dhe dietarët me drejtësi la ilaha illa huwa al azizul hakim nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij ai është azizi krenari al hakim i urti Edhe po ta shikosh që ka mbyllur këto ajete me këto dy emra Allahu subhanahu wa taala për dobi të mëdhaja mbase mendja e njeriut nuk i kap dot. Por ka nevojë që njeriu të meditojë në to që të përpiqet të nxjerrë prej tyre dobi shumë të mëdhaja. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala inna hadha lahuwa al-qasas al-haq wa ma min ilahin illa Allah. Thot kjo ky është tregimi i vërtetë thot Si përgëzim për ju dhe qetësim për zemrat tuaja, për zemrat tuaja, Wa man nasru illa min indi Allahi l-'azizi l-hakim, Dhe fitorja nuk vjen vetëm se prej Allahut i cili është El-'Aziz, El-Hakim. Edhe shumë ajete të tjera të ngjashme. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ndër të tjera ia ka bashkangjitur Emrin e Tij Al-Aziz emrit të Tij Ar-Rahim, i ka bashkuar këto dy emra në disa ajete kuranore. Dhe po ta vësh re, këto dy emra janë përmendur shpesh në surën Ash-Shu'ara, kur Allahu subhanahu wa taala ka treguar shkatërrimin e popujve. E mbyll, mbasi tregon shkatërrimin e çdo populli, thotë wa inna rabbaka la huwal azizur rahim, dhe Zoti jot thotë është El-Aziz, Krenari, Ar-Rahim, Mëshirshmi. Sikur do të thotë, sikur do të thotë me anë të kësaj gjëje që Allahu subhanahu wa taala i cili është krenari dhe i ka dënuar me krenarinë e tij të lartë, mirëpo Ai është i mëshirshëm. Domethënë që dënimi i tij ndaj tyre popujve nuk ka ardhur me padrejtësi, se Allahu nuk i bën padrejtësi askujt, por ka ardhur sepse ata e meritojnë. Ngaqë Allahu është shumë i mëshirshëm dhe mëshira e tij e madhe, Mëshira e Tij e madhe nuk mund ta pranojë kurrë që Allah t'i bëjë padrejtësi njeriu, sepse Ai është shumë i mëshirshëm. Kjo do të thotë që ata kanë kanë mbushur kupën deri në fund, prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala i ka dënuar. Wa inna rabbaka lahu al-azizul hakim. E ka përmendur Allahu subhanahu wa taala këtë fjali 9 herë në surën Shuara. Sa herë mbaron historia e një populli që shkatërron Allahu subhanahu wa taala, thotë wa inna rabbaka lahu al-azizul hakim. Ar-Rahim, më fal. për treguar ndër të tjera këtë ide që thamë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka bashkangjitur emrin e tij El Aziz, e ka bashkangjitur me emër tjetër që është El Alim, gjithashtu El Hamid, El Alim do thotë i dituri, kurse El Hamid do thotë i lavdëruari për të treguar ide, ide shumë të mëdha që duhen medituar thellë për t'u kuptuar. Për shembull thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Ibrahim, ajeti i parë thotë Elif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nase min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Thotë ky është një libër të cilin ne e kemi zbritur tek ty që ti t'i nxjerrësh njerëzit nga errësira për në dritë me lejen e Zotit të tyre i cili në rrugën e në rrugën e krenarit të falen të lavdëruarit. Sikur do të tregojë domethënë që Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur këtë libër pse ka thënë krenarit, lavdëruarit sepse përderisa atij i takon krenaria, kjo do të thotë që vetëm atij duhet t'i nënshtrohemi. Dhe përderisa ai që ka i lavdëruari, domethënë që kjo rrugë do të thotë që vetëm atë duhet ta lavdërojmë. Allahu subhanahu wa taala, el hamid, domethënë atij duhet t'i bëjmë hamd. Allahu subhanahu wa taala. Shiko sa ide të bukura që nxirren duke medituar në lidhjen që kanë këto emra me njëri me njëra tjetrën, gjithashtu edhe këto emra me ajetin kuranor ku janë vendosur. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala tregon emrin e tij El Aziz të bashkangjitur me emrin e tij El Alim. Thot Faliku al-Isbah, "Ja'al al-layla sakana wa ash-shamsa wa al-qamara husbana, dhalika taqdiru al-aziz al-alim." Shiko këtu ka vendosur emrin e al-Alim, nuk ka vendosur një emër tjetër, që do thotë i dituri, sepse po flet për krijimin dhe krijimi do thotë që Allahu subhanahu wa taala çdo gjë që ka krijuar, ka krijuar me madhështinë e tij, fuqinë e tij dhe dijen e tij të plotë. Dhe vetë krijimi tregon për dijen e madhe që ka Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe mbyll ajetin kuranor duke thënë, Ai është El Aziz, El Alim. Thotë është ai i cili ka bërë natën qetësi, ka bërë diellin hënën për të llogaritur njerëzit, për të bërë llogaritë e tyre të viteve. Edhe ky thotë është caktimi i krenarit, e atij që është më krenari që është Allahu subhanahu wa taala dhe të diturit, domthonë çdo gjë është me dijen e Allahut subhanahu wa taala. pushtetin ose pasuritë e mëshirës së Zotit tënd, i cili është krenari dhe dhuruesi. E thotë të gjejmë në fund fare thotë dhuruesi për arsye sepse Allahu subhanahu wa taala po tregon që mëshira është vetëm dorë të Allahut subhanahu wa taala. Megjithatë thotë Meqë mëshira është vetëm dorë të Allahut subhanahu wa taala, i cili është më krenari dhe vetëm tek ai duhet të kthehet njeriu, kjo nuk do të thotë që Allahu subhanahu wa taala nuk nuk e dhuron këtë mëshirë, prandaj e mbyll ajetin kuranor duke thënë El Aziz El Wahhab, domethënë që vetëm atij i takon t'i ktheheni, e megjithatë ai është shumë dhurues i madh. Që mos mendojë njeriu kur thotë Allahu subhanahu wa taala që Allahu i madhëruar e posedon vetëm mëshirën dhe vetëm ai mund t'ua dhurojë njerëzve, mos mendojë njeriu që Allahu subhanahu wa taala nuk do t'i japë njeriut këtë mëshirë. Prandaj dhe mbyllja e këtyre ajeteve kuranore me këto lloj emrash të jep disa ide të mëdha. Edhe po ta meditosh Kur'anin ke për të ditur shumë ide të tilla. Besimi në Allahun subhanahu wa taala me anë të këtij emri që është El Aziz Që kuptimi i tij është që Allahu subhanahu wa taala nuk mposhtet dhe ka nënshtruar çdo gjë, i jep besimtarit guxim, i jep një besim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse kuptimi i këtij emri është që asgjë nuk mund ta mposhtë Allahu subhanahu wa taala, edhe ai është i pathyeshëm. Edhe çdo gjë që dëshiron Allahu do bëhet, edhe pse nuk nuk e dëshironin krijesat, edhe çdo gjë që nuk e do Allahu subhanahu wa taala nuk ka për t'u bërë dhe po po e deshën krijesat. Kështu që ty të ngelet o njeri vetëm t'i kthehesh Allahu subhanahu wa taala për ta arritur atë që dëshiron ti, se ke për ta arritur, sepse ti po i mbështetesh atij që është më krenari. Edhe po të shikosh në realitet historitë e profetëve, ke për të ke për të gjetur një zbatim real të këtij emri. Pra ne po të shikojmë historinë e Musa alayhis salam, si Allahu subhanahu wa taala nga që ishte më krenari, edhe krenaria i takon vetëm atij, edhe atij që përpiqet t'ia dedikojë Allahut subhanahu wa taala krenarinë, Allahu i madhëruar i ka ngritur profetët lart, sepse ata deshin që krenaria t'i takonte vetëm Allahut të madhëruar. Po të shikosh Musan alayhis salam, faraoni donte që ta vriste që në momentin e parë të lindjes. Pse? Sepse faraoni donte që krenaria t'i takonte vetëm atij, faraonit domethënë, dhe jo Allahut subhanahu wa taala. Prandaj u thoshte njerëzve që unë jam Zoti juaj, ana rabbukumul ala. Dhe nuk pranonte Allahun subhanahu wa taala. Thuhet që faraoni pa në ëndërr që erdhi një zjarr i madh nga Palestina, edhe i dogji të gjithë egjiptianët. Ndërsa palestinezët, domethënë që ishin çifutët, nuk i dogji. Edhe pyeti ata që shpjegojnë ëndrrat dhe i thanë, ka për të dalë një person nga çifutët, nga këta robërit e tu që ti i ke këtu në vendin tënd, edhe në dorën e tij ka për të qenë shkatërrimi i pushtetit tënd. Prandaj urdhëroi faraoni që të vriteshin, të vriteshe çdo fëmijë mashkull që lindte nga çifutët. Derisa pastaj filluan ngaqë po vrisnin shumë, nuk po kishin më skllevër që të punonin për njerëzit. Atëherë u ankuan egjiptianët e thanë, "Leri, leri ca njerëz se, se po i bëjmë ne punët e rëndomta, se nuk po ka më burra nga nga çifutët." Atëherë dha urdhër që të vriteshin një vit dhe një vit liheshin. Atë vit që ishte lejuar, lindi Haruni. Ndërsa vitin që ishte ndaluar, në të cilin i vriste Djemt lindi Musa alayhis salam. Nejse historia është një histori është e gjatë, e rëndësishme që Allahu subhanahu wa taala donte që t'i tregonte faraonit që edhe pse nuk donte ai, donte Allahu subhanahu wa taala që Musa të rritej në pallatin e tij, edhe pse ai donte ta vriste, të rritej në pallatin e tij, edhe në duart e tij të edukohej që t'i tregonte më mbrapa që madhështia e Allahut subhanahu wa taala është aq e madhe sa prej teje e nxjerr atë person që do jetë armiku jot. Edhe në fund fare Allahu i madhëruar e dënoi faraonin me dënimin që meritonte. Edhe kështu është përfundimi i të gjithë atyre që kërkojnë t'ia japin krenarinë veteve të tyre ose dikujt tjetër që s'i, që s'i takon përveç Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu edhe Jusufi alayhis salam kur deshën vëllezërit e vet ta vrasin, mirëpo Allahu subhanahu wa taala nuk donte. Sepse Allahu i madhëruar e dinte që Jusufi alayhis salam do ishte një person i cili do i do bëheshe profet, do luftonte për Allahun e madhëruar që t'i adhuronte krenarinë vetëm atij, edhe Allahu i madhëruar e mbrojti atë sepse çdo kush që lufton për krenarinë e Allahut, Allahu i madhëruar i dhuron atij krenari në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj dhe Allahu i madhëruar, Allahu subhanahu wa taala e ruajti Jusufin nga vrasja, e ngriti të lartë mbi vëllezërit e tij dhe në fund fare i thanë vëllezërit e tij, edhe e ruajti atë nga të këqijat e çifutëve. Gjithashtu dhe profeti jonë sallallahu alaihi wasallam Allahu subhanahu wa taala e ka ruajtur atë në shumë raste. Përkundrazi gjithë gjithë davja e tij ishte ruajtje prej Allahut subhanahu wa taala dhe kujdes prej tij, sikurse dhe ndihmë dhe krenari prej Allahut të madhëruar të cilën e mbylli e mbylli Allahu i madhëruar në fundin e jetës profetit sallallahu alajhi wasallam duke i dhuruar atij edhe gradën e dëshmorit mbasi e vrau mbasi e helmosi çifutja që të arrinte gradat më të larta të xhenetit ngaqë ai ishte njeriu më i madh i cili u përpoq tërë jetën e tij që të ngrinte lart krenarinë e Allahut subhanahu wa taala dhe prandaj Allahu e ngriti lart kështu që dhe sot e kësaj dite ne Emri i një ndonjë njeriu që përmendim më shumë është emri i profetit sallallahu alajhi wasallam. Sa herë përmendim atë në ditë, në ezan, në namaz, sepse ai ishte njeriu që e ngriti më lart Allahun subhanahu wa taala, prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala e ngriti atë lart. Më shumë se çdo kënd tjetër. Transmetohet nga një prej sahabëve i cili quhej Afif, thotë merresha me tregti. Shkoj në Mekë për të blerë prej Abbasit, xhaxhait të Profetit sallallahu alaihi wasallam, ditët e haxhit në Mina. Ku shof del prej çadrës një burrë dhe filloi të falej drejt Qabes. Pas tij doli një grua dhe filloi të falej mbas tij. Pas ty, pas tij pas e doli, pas saj doli një djalë dhe filloi të falej mbas tyre. Domthon kjo bëhet fjalë në fillimet e Islamit, sa kishte filluar Islami. Edhe e pyet ky Afifi, e pyet Abbasin, thotë, ça janë këta, thotë, çka fe, thotë. I thotë Abbasi, ky është Muhammed ibn Abdullah, thotë, pretendon se është profet, pretendon se e ka dërguar Allahu tek njerëzit. Dhe gjithashtu pretendon thotë se pushteti i tij do arrijë deri në atë pikë që do marri do marri në pushtetin e tij edhe perandorinë perse edhe perandorinë romake. Dhe këto lloj fjalë profeti sallallahu alajhi wasallam i kishte thënë që në ditët e para kur kishte hyrë në Islam, domethënë vetëm Hadixha, Aliu edhe Ebu Bekri, domethënë shumë pak. E thot Afifi më mbrapa u bë musliman më vonë, thot mbasi e pa dmth që u hyri Islami dhe u përhap shumë. Thot ah sikur të isha bërë Islam, të isha bërë musliman që në atë fillim, e të kisha qenë i katërti ose nga të parat musliman. Sepse e pa që Allahu subhanahu wa taala e realizoi atë që i tha profetit sallallahu alajhi wasallam që në atë fillim, kur ai kur ai ishte tre veta ose katër veta gjithsej, ai ai i premtonte njerëzve që do merrin pushtetin e Persisë dhe të Romës, domthonë dy superfuqi më të mëdha të botës atëherë. Sepse krenaria i takon Allahu subhanahu wa taala edhe atyre që ia dedikojnë Allahut të madhëruar këtë krenari në dynja. Gjithashtu transmetohet që Adi ibn Hatim, i cili ishte krishter dhe iku për në Sham duke ia mbathur nga frika se mos e vriste profeti sallallahu alajhi wasallam, kur ndërkohë i dërgon profeti sallallahu alajhi wasallam atij paqe dhe i thot hajde se nuk bëj gjë. Edhe vjen nga Shami për në Medinë, derisa e takon profetin sallallahu alajhi wasallam dhe i thot isha lutur Allahut që të më mundsonte të të kapja për dore, mund të të takoja e të flisja. Edhe ulet me të dhe i flet për Islamin, i thot ç'të largon ti nga Islami thot. A nuk dëshiron ti që që thuash Allahu është më i madhi, a nuk dëshiron ta adhurosh Allahun subhanuhu teala dhe i flet ndër tjera. Kur ndërkohë i vinin i vjen një person, profetit sallallahu alajhi wasallam edhe ankohet që ishte i varfër. Vjen një person tjetër dhe ankohet që i dolën kusarët në rrugë dhe i vodhën pasurinë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam u friksua aty se mos Adiu Mos ngurronte të hynte në Islam se kishte frikë se muslimanët ishin të dobët, nuk kishin fuqi. Dhe i tha, o Adi, nëse ti ke për të jetuar, nëse ti ke për të jetuar gjatë, ke për të parë që gruaja ka për të udhëtuar nga Hira. Tha, ke, a ke parë ndonjëherë Hirën? Dhe Hira është një qytet në Irak. Tha, nuk e kam parë, tha Adiu, po kam dëgjuar për të. I tha ka për të udhëtuar gruaja nga Hira për për në Ka'be për të bërë tawaf, për ta adhuruar Allahun subhanuhu teala në Ka'be, nuk ka frikë askënd përveç Allahut të Madhëruar. Dhe thot, po që se ke për të jetuar gjatë, atëherë o Adi ke për të parë që pushteti i Kisrës dhe i Kajsarit, Kisra është mbreti i Persisë dhe Kajsari është i ka qenë mbreti i Bizantisë. Thot kanë për të rënë, kanë për të rënë në dorë të muslimanëve. Thot thoshte Adiu me vete atëherë thoshte, ky po më flet mua për Kisrën dhe Kajsarin, kurse sot thot ke fise arabe që s'po i përballon, nuk po nuk po i përballon dot. Pastaj thot Adiu vetë hadithin e transmeton Buhariu, është hadith sakt. Pastaj thot Adiu vetë thot edhe me të vërtetë thot e pash e kam parë mbasi vdiq profeti sallallahu alajhi wasallam e pash ashtu gruan që vinte nga Hira për në Qabe, s'kishte frikë askënd përveç Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot e pash edhe isha vetë prezent kur e morën pushtetin e Kisrës në dorë dhe morën pasuritë e tij në dorë, të Kisrës, që ishte kush guxonte ta mendonte Kisrën atëherë, t'i afrohej te Kisra. E jo më e jo më që të merrte pushtetin e tij në dorë. Prandaj edhe kur e merr vesh Kisra, që ekziston një person që quhet Muhamed ibn Abdullah dhe pretendon se është profet, edhe i dërgoi edhe letër Kisrës që bëhu musliman dhe ktheu tek Allahu i madhëruar, u zemrua Kisra. Edhe i dërgoi dy njerëz, dy njerëz për njerëz të fortë të tij dhe tha shkoni te ky person tha dhe ma sillni këtu këtë skllavin tim tha. Për profetin sallallahu alajhi wasallam. Kur shkuan këta dy persona te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thanë na ka dërguar Kisra të të marrim ty, të të marrim ty të të çojmë atje te Kisra. Atëherë u buzëqesh profeti sallallahu alajhi wasallam edhe u tha, ikni tha dhe hajdeni nesër në mëngjes. Ua tha këtë gjë sepse erdhi shpallja, tha prit pak deri nesër në mëngjes do ta shikojnë atë se çka kanë për të marrë. Ata kujtuan se do vinte vetë me dëshirë, thanë mos ngutemi që të vijë vetë me dëshirë. Kur vjen dita e nesërme, I thot profeti sallallahu alajhi wasallam atyre dyve, ktheuni mbrapsht tha se Zoti im tha e vrau Zotin tuaj tha. Sot tha ka vdekur Kisra tha. Ata kthehen tek Kisra që ishte mbreti i Persisë. Kthehen tek zëvendësi i Kisrës që ishte në në zonën e Gadishullit Arabik, edhe i thon kshu kshu kshu na tha ndërkohë i kishte ardhur dhe letra nga familja e Kisrës, zëvendësit të tij, Po të njëjtën ditë dhe u bën muslimanë ata kur e dëgjuan këtë lloj lajmi të çuditshëm, si profeti sallallahu alajhi wasallam i lajmëron njerëzit pa pas në pa pas në një domethënë si, si ditët e sotme se nuk ka pas as telefona, as lidhje të tilla që për një moment ta marrësh lajmin nga nga kaq larg, mrekulli prej Allahut subhanahu wa taala, thotë ikni se Zoti im e vrau Zotin tuaj. Sepse ai ishte njeri që e krenon që e ngrinte Allahu subhanahu wa taala lart dhe luftonte për krenarinë e tij dhe Allahu e ngriti lart. Dhe nuk guxonte njeri ta mposhtë atë. Thot Allahu subhanahu wa taala, edhe ky ajet tregon krenarinë e tij dhe madhështinë e tij, edhe tregon se kujt i takon në të vërtetë krenaria Thotë Allahu i madhëruar për munafikët tregon, se munafikët kanë thënë, jekulune lein rexhana ilel medineti lejuhrixhennel eazzu minhel edhel. Do thonë munafikët, kur të kthehemi në Medine, kanë për të nxjerrë, ata që janë më krenarët, do nxjerrin ata më të poshtëruar, do i nxjerrin nga Medina. Thotë Allahu subhanahu wa taala duke iu përgjigjur ato munafiqëve, thotë mirëpo thotë Allahu i madhëruar, "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin." Mirëpo krenaria i takon Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarëve. I takon Allahut sepse Allahu subhanahu wa taala ai është i plotfuqishmi, më krenari. I takon profetit të tij sepse është profeti i tij dhe lufton për krenarinë e tij dhe i takon besimtarëve sepse ata janë besimtarë në të dhe ata luftojnë për krenarinë e Allahut subhanahu wa taala. Walakin al-munafiqina la ya'lamun. Mirëpo munafikët nuk e dinë këtë gjë. Shkaku i zbritjes së këtij ajeti, këtij ajeti kuranor është një histori që ka ndodhur në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam në luftën e Beni Mustalikët, që kanë qenë një fis prej çifutëve. Mori vesh profeti sallallahu alajhi wasallam që Beni Mustalikët kishin kishin përgatitur ushtritë për ta luftuar profetin sallallahu alajhi wasallam dhe kjo gjë në vitin e 5 Hixhrit. Edhe atëherë u përgatit profeti sallallahu alajhi wasallam përpara se të vinin ata dhe u drejtua drejt tyre. Derisa u takua me ta në një vend që ishte kishin një burim të tyrin që quhej El Muraysi' Edhe kur u takua me ta, urdhëroi Omerin radiallahu anhu, që t'u thërrasë njerëzve t'u thotë, thoni la ilaha illallah që të shpëtoni. Thoni la ilaha illallah që mos u luftojmë. Mirëpo ata, ata, ua kthejnë përgjigjen me shtiza, duke gjujtur me shtiza. Atëherë fillon lufta, i urdhëron profeti sallallahu alajhi wasallam sahabët që t'u luftojnë, T'u sulen të gjithë sikur me qenë një person i vetëm, edhe nuk u shpëton asnjë. Edhe i mundin të gjithë. Kapin robër prej tyre, vrasin njerëz prej tyre. E rëndësishme mbaron lufta, atëherë shkojnë muslimanët tek burimi për të pirë ujë. Shkon një person prej muhaxhirëve, i cili ishte skllav i Omerit radhiyallahu anhu. quhej Xhahxhah dhe ishte gjithashtu një prej ensarëve i cili quhej Sinan ibn Wabr al-Juhani të dy këta u sulën kush e kush pinte më parë ujë Edhe ngushtuan njëri tjetrin, derisa u zunë me njëri tjetrin, edhe u nxefën dhe filluan filluan u nxefën gjakrat dhe çdokush filloi të thriste. Ky thriste këtej, o ensar hajde më ndihmoni, ky thriste o muhaxhirë më ndihmoni. Derisa kur e dëgjoi Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, i cili ishte koka e munafikëve këtë lloj gjëje, u mërzit shumë. Edhe tha, Edhe u tha atyre që kishte përreth shokëve të vet, a shikoni çfarë na çfarë po na bëjnë këta? Këta tha erdhën në vendin tonë, na ngushtuan, na bën na, na bën kallaballik të madh, na nxorrën për luftë. Tashi tha, duan të zihen dhe me ne. Edhe shembulli i këtyre tha, domethënë kishte për qëllim profetin sallallahu alajhi wasallam, edhe sahabët. Shembulli i këtyre tha, është si shembulli i atij që ka thënë një i pari jonë tha, Shëndoshë qenin që të të hajë. Atëherë kur e dëgjoi këtë gjë Zeid ibn Arqam, i cili ishte një prej sahabëve dhe ishte djalosh, djalë i ri, shkoi tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ia tregoi çfarë tha Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, koka e munafikëve. Sepse ai i qortoi edhe shokët e vet dhe u tha, ju keni i keni futur ata në shtëpi në shtëpitë tuaja, u keni dhënë pasurinë e tyre, sikur mos i kishit lënë këto lloj gjërash, sikur mos i kishit dhënë këto lloj gjërash, do kishin shkuar në vend tjetër, do na kishin lënë rehat. Mbasi ia tha Zeid ibn Arqam këtë lloj gjëje, atëherë mori vesh Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, që profeti sallallahu alajhi wasallam kishte marrë vesh këtë lloj gjëje, sepse ai ishte ai ishte ky personi që e tha dhe këtë fjalë që kur të kthehemi në Medinë kanë për ta parë ata. Do t'i nxjerrin ata që janë më krenarë, ata që janë më të poshtrumit. Tha Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Atëherë mori vesh profeti sallallahu alajhi wasallam këtë lloj llafi nga Zeid ibn Arqam, edhe shkon Abdullah ibn Ubay tek profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe i betohet në Allahun dhe pasha Allahun thotë që nuk e kam thënë këtë lloj fjale. u betu në gënjeshtër, vetëm se u frikësu nga profeti sallallahu alajhi wasallam se mos e vriste. Kur e mori vesh që profeti sallallahu alajhi wasallam e kuptoi këtë lloj gjëje. Edhe vajtën disa prej ensarëve, të cilët e kanë pas respektuar këtë Abdullah ibn Ubay ibn Selulin, sepse sepse ky ka qenë njeri i lartë në popullin e vet, ai sa donin ta bënin mbret para se të vinte profeti sallallahu alajhi wasallam, Dhe i thanë, O i dërguari i Allahut, mbase thotë ky djalë thotë s'e ka kuptuar mirë, mbase është keqkuptuar, mbase s'e ka transmetuar siç duhet këtë lloj llafi sepse ata ishin besimtarë, mirëpo kishin mendim të mirë edhe për këtë munafikun që ka pas qenë njeri i lartë tek ata më përpara, në kohën e xhahilijetit. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i la, ecën rrugës, në udhëtim për t'u kthyer për në Medinë. Kur u veçua pak profeti sallallahu alajhi wasallam nga të tjerët, i shkon Usaid ibn Hudhairi edhe përshëndet profetin sallallahu alajhi wasallam siç duhet me e përshëndet. Edhe i thotë o i dërguar i Allahut, ti u nise sot për të udhëtuar në një kohë që nuk je nisur ndonjëherë tjetër. Prandaj u çudit shumë pse u nis sot. I thot, a nuk e more vesh se se çfarë tha shoku jo, shoku juaj thot? I tha, kush është shoku jonë? Sepse ishte prej ensarëve Abdul, ai munafiku. I tha Abdullah ibn Ubay ibn Salul i tha, çfarë tha ai tha? Tha profeti sallallahu alajhi wasallam ai tha do nxjerrin nga Medina ata që janë më krenarë, do nxjerrin ata që janë më të poshtruarit. Apo i tha Useidi, o i dërguar i Allahut, ti je më krenar dhe ai është më i poshtruari dhe nëse dëshiron ti mund ta nxjerrësh atë nga Medina. Mirë, po i dërguar i Allahut thotë, të lutem tregohu i butë me të thotë, sepse ai njeri thotë, përpara se të vijë ti, njerëzit e vet donin ta bënin atë mbret. Prandaj dhe ai thotë, kur erdhe ti, filloi të mbante atë lloj urrejtje në zemër sepse mend mend mendon sepse ti i ke marrë atë pushtetin nga dora. Prandaj dhe ka këtë lloj urrejtje në zemër. Atëherë ecën profeti sallallahu alajhi wasallam me karvanin me, me, me sahabët ecën tërë natën edhe ecën edhe të nesërmen në mëngjes deri afër deri afër ardhjes së të nxehtit derisa i lodh sahabët që mos kishin kohë të merreshin me llafe edhe lodhen shumë thotë ai sa bi kur bien në tokë thotë shtrihen direkt për të fjetur gjumë. se nuk kishin kohë më të bënin llafe. Dhe gjithë atë rrugë të gjatë e bëri thjesht vend që t'i preokuponte që mos merreshin me fjalë në lidhje me këtë çështje që ndodhi, që mos krijohej ndonjë problem më i madh. Derisa pastaj zbriti ajeti kuranor, ky ajeti i mësipërm që thamë, atëherë kapi profeti sallallahu alajhi wasallam për veshi Zeid ibn Arqam dhe i tha, Këtë vesh e ka vërtetuar fjala e Allahut subhanahu wa taala. E ka vërtetuar Allahu sepse ata thanë gënjeu gënjeu Zeidi tha, gënjeu Zeidi, s'ka thënë të vërtetën. Mirëpo Allahu i madhëruar vërtetoi atë që dëgjoi Zeidi. Edhe ka vepruar sot në veshin e tij tha, këtë vesh e vërtetoi Allahu i madhëruar me fjalën e tij. Atëherë shkon djali i Abdullah ibn Ubay ibn Selulit tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë o i dërguar i Allahut, unë kam dëgjuar që ti do do ta vrasësh babain tim, që ishte që ishte koka e munafikëve, sepse i biri ishte besimtar i mirë. Kam dëgjuar që ti dëshiron ta vrasësh, thotë o i dërguar i Allahut, nëse ke, nëse ke dëshirë ta vrasësh, atëherë ma jep të drejtën mua ta vras. Do ta sjell kokën e tij ty. Sepse nëse ti e jep dikujt tjetër ta vrasi, atëherë unë nuk e shoh dot atë person atë besimtar që ka vrarë Babain tim se po ta shoh kam frikë se do më hypi, do më hypi urrejtje për të do ta vras dhe do vras një besimtar për hir të një qafirit thotë. Mirëpo profeti sallallahu alajhi wasallam ia kthen duke i thënë, jo, përkundrazi ne do ne do do sillemi mirë me të derisa ai të jetë tek ne. Dhe nuk e vrasim, nuk i bëjmë asgjë të keqe. Edhe gjithë gjithë kjo mëshirë e madhe kundrejt një personi që u soll kaq keq ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe në fund fare edhe ky djalë djali i këtij muna kokës munafikut të madh para se të hynë në Medinë, ndalon në hyrje të Medinës dhe i thotë atit të vet stop këtu. Nuk ke nuk ke për të hyrë në Medinë derisa të japë leje profeti sallallahu alajhi wasallam. Derisa kur vjen profeti sallallahu alajhi wasallam i merr leje edhe e lejon profeti sallallahu alajhi wasallam për të hyrë dhe hyn në Medinë. Sepse në të vërtetë krenaria i takon Allahut subhanahu wa taala, profetit të tij dhe atyre që kërkojnë t'ia dedikojnë krenarinë Allahut subhanahu wa taala. Edhe ky është shkaku i zbritjes së këtij ajeti kuranor që tregon këtë ide. Sepse Allahu subhanahu wa taala është El Aziz dhe krenaria i takon vetëm atyre që dëshirojnë të jenë të sinqertë kundrejt tij dhe t'ia japin Allahu subhanahu wa taala T'ia dedikojnë atij këtë cilësi të lartë. Një pikë tjetër, krenaria i takon vetëm Allahut të madhëruar, edhe besimtarëve që ia dedikojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Duhet pasur parasysh se krenaria është vetëm Allahu dhe vetëm Allahu të adhurohet dhe asgjë tjetër. Prandaj krenaria duhet, duhet kërkuar vetëm prej tij, Dhe jo prej të prej gjërave të tjera, jo prej dynjas, jo prej mosbesimtarëve, jo prej atyre të cilët nuk e njohin Allahun subhanahu teala, jo prej gjërave pa vlerë të dynjas, nuk mund të arrihet krenaria prej tyre. Nuk mund të arrihet krenaria prej pasurisë, nuk mund të arrihet krenaria prej shoqërisë të keqe, nuk mund të arrihet krenaria prej asaj që mendon njeriu që është krenari, por në të vërtetë është poshtërim për njeriu. gjynahet e kësaj dynjaje, të këqijat e kësaj dynjaje, zbukurimet e kësaj dynjaje. Të gjitha këto nuk janë krenari për njeriun, por janë poshtërim në të vërtetë. Mirëpo ato i kupton vetëm ai që është besimtar. Mirëpo këto gjëra i kupton vetëm ai që është besimtar. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala, "Men kan yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a." Kush kërkon krenarinë, ta di që krenaria e gjitha është vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që kush e kush e kërkon krenarinë prej dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu teala ai do poshtërohet. Kush e kërkon krenarinë prej pasurisë, ai ka qenë ka për të qenë i poshtëruar. A nuk e keni vënë re që shumica e njerëzve që vrasin veten janë janë pasanikët? A janë ata krenarë? Po të ishin krenarë nuk do e bënin këtë gjë. Mirëpo ata janë njerëz të poshtëruar, aq sa ata për ta dhe vetet e tyre nuk kanë vlerë në këtë jetë fare, prandaj dhe i vrasin. Prandaj dhe japin fund veteve të tyre. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala i tregon besimtarëve që krenaria e vërtetë nuk arrihet duke ndejtur mbas qafirave, duke u bërë qejfin e tyre. Por arrihet duke duke kënaqur vetëm Allahu subhanahu wa taala. Thotë alladhina yattakhidhun alkafirin awliya min duni almu'minin. Thotë ata të cilët i marrin si miq mosbesimtarët duke lënë besimtarët. A yabtaghuna indahum alizza, a kërkojnë krenari prej tyre? A prej tyre kërkojnë krenarinë ata? Prej mosbesimtarëve, prej atyre që mohojnë Allahun subhanahu wa taala që që duan që mos jetë i lartë Allahu i madhëruar, por duan të jenë vetë lart, a prej tyre kërkojnë besimtarët krenarinë? Në të vërtetë ai që është besimtar kur e kupton këtë lloj gjëje, largohet prej tyre. Fa inna la izzata lillahi jami'a fa sepse dhe me të vërtetë krenaria i takon vetëm Allahut dhe vetëm prej tij mund ta kërkosh atë. Thotë Fakhruddin Ar-Razi Çdo person arrin krenari të vërtetë në këtë dynja dhe në botën tjetër në bazë të gradës që, që ka ai tek Allahu subhanahu wa taala dhe në bazë të gradës që ka ai në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe sa më i lartë të jesh në fenë e Allahut, sa më shumë të përpiqesh t'ia dedikosh krenarinë Allahut subhanahu wa taala, aq më lart do të ngrejë Allahu i madhëruar dhe aq më lart do ta ngrejë famën dhe krenarinë tënde. Por kur ti t'ia dedikosh krenarinë e tij, e të japësh për atë. Transmetohet që Omer radhiyallahu anhu kur çliroi Beitul Maqdis, xhaminë e Kudsit, Shkoi vetë me këmbët e veta sepse e kërkuan të parët e vendit të tyre, priftërinjtë dhe kërkuan që të shkonte vetë. Shkoi me rrobën e tij të arnuar, thuhet që kishte mbi 14 arna. Llogarit, prijësi i besimtarëve, po të çlironte Xhaminë Aksa kishte veshur një rrobë me 14 arna. Mund ta përfytyroni dot sot këtë në këtë kohë të sotme që një president të ketë veshur një rrobë me 14 arna? Kjo do të thotë është e pamundur. Është e pamundur të arrihet kjo gjë. Sepse ai ishte njeri i drejtë. Ai ishte njeri që kishte kuptuar se ç'është krenaria e vërtetë dhe si mund të arrihet krenaria e vërtetë. Ai e dinte shumë mirë që krenaria nuk ka nuk arrihet duke veshur rroba të bukura. As nuk arrihet duke lyer flokët me xhel. As nuk arrihet krenaria duke vënë një parfum të bukur ose duke rruajtur mjekrën ose duke u dukur para qafirëve si i bukur. Por krenaria arrihet duke u nënshtruar përpara Allahut, duke e dedikuar krenarinë e vërtetë vetëm Allahut subhanahu wa taala. I thonë, i thonë disa njerëz, o emirul mu'minin, ndryshoje këtë rrobë se kur të të shikojnë ata njerëzit qafirat, Do thonë ky qenka njeri i ulët, do thonë ky qenka njeri pa vlera, ky qenka i pari juaj, edhe përgjigjja e Omerit ishte një përgjigje shumë e madhe. I tha, ne kemi qenë një popull përpara Islamit, ne kemi qenë një popull që Allah që kemi qenë të poshtëruar dhe na ngriti Allahu lart, na e ngriti famën e krenarinë tonë me anë të Islamit. Dhe nëse ne përpiqemi që ta arrijmë krenarinë tonë me diçka tjetër përveç Islamit na poshtëron Allahu subhanahu wa taala. Prandaj krenari e vërtet arrihet vetëm me anë të Islamit. A kush ishte rezultati? Rezultati ishte që kur Omeri u fut u fut në atë vend të shenjtë me veshjen e tij të thjeshtë, mbasi kaloi lumin, u bë dhe me balt, u përvesh për treguar me të vërtetë që ishte robi i Allahut, edhe i shërbente vetëm urdhrave të tij, edhe e dedikonte krenarinë vetëm atij. Kur e panë priftërinjtë, thanë Ky është ai person që na është përshkruar në Teurat, i cili do të çliroj xhamin ose këtë domethënë vendin ton, vendin ton të adhurimit. Dhe ja dorëzuan çelësat në dorë. Dhe thanë ky është. Sepse ata e kishin parë që ishte shkruar në të që ai do ketë rrobat me arna, do jetë njeri domethënë i thjeshtë, do ketë veshur gjëra të tilla, Domethënë, po qe se ai do kërkonte të tregoheshe krenar para tyre me rrobat e bukura, me veshjet e bukura, me gjëra që nuk arrihet krenaria me to në të vërtetë. Atëherë do kishte qenë diçka tjetër. Mirëpo ishte një njeri që me këtë vepër i dha mësim gjithëve. Edhe sidomos muslimanëve të kohës sotme. Sepse ne o vëllezër e kemi kuptuar krenarinë mbrapsht. Ne kujtojmë e kam fjalën domthon për për ata të cilët s'e kanë kuptuar drejt, sepse ka dhe shumë prej besimtarëve që e kanë kuptuar drejt këtë gjë. Dhe kjo është falënderim falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala. Disa njerëz ku kujtojnë se krenaria arrihet duke u zbukuruar para njerëzve. duke bërë dhe gjëra që i kundërshton Allahu subhanahu wa taala për t'i bërë qefin njerëzve. Edhe gjithmonë për t'u dukur në veten tënde për t'u dukur i mirë përpara njerëzve, i bukur, tërheqës. Edhe mendojnë se me anë të kësaj gjëje mund ta arrijnë krenarinë e vërtet. Kurr. E para njerëzit nuk mund të kënaqen prej teje derisa ti të bëhesh si punë e tyre. Edhe e dyta ta dish që ata janë të poshtruar s'janë krenarë. Kështu që ti s'mund të jesh kurrë krenar duke i përngjarë atyre dhe duke qenë si ta. Por do jesh krenar vetëm kur ti të bësh atë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe t'ia dedikosh krenarinë atij, vetëm atëherë ke për të arritur të jesh krenar. Besimtari i vërtetë është krenar, por jo mendjemadh. Sikurse është modest, por jo i poshtruar. Duhet pasur parasysh kjo gjë se është shumë e rëndësishme. Nuk kemi për qëllim me krenari mendjemadhësinë. Por gjithashtu njeriu nuk duhet të jetë i poshtruar, por duhet të jetë modest. Një prej shkaqeve që e ndihmon njeriun gjithashtu që të jetë krenar është që ai të fali. Nëse dikush të bën keq, fale. Sepse kjo falje ka për t'u bërë shkak që ty të ngrejë Allahu subhanahu wa taala dhe më lart. Gjithashtu dhe modestia është shkak i madh që e ndihmon njeriun të jetë krenar. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton e Buhari radhiyallahu anhu, Allahu subhanahu wa taala i shton robit që fal më shumë krenarinë dhe i shton atij që tregohet modest më shumë madhështinë. Transmeton Muslimi. E ky hadith tregon qartë që krenaria e vërtet arrihet vetëm duke iu bindur Allahut subhanahu wa taala, edhe duke qenë modest, edhe duke bërë ato gjëra që i do Allahu i madhëruar. Së fundi E thamë që krenaria i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe atij që ja dedikon Allahut të madhëruar këtë krenari. Prandaj dhe Islami, i cili është në të vërtetë krenari për Allahun e madhëruar edhe madhështi ndaj tij, është feja që do të triumfojë në gjithë botën. Dhe kjo është një përgëzim të cilin na e ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Është një përgëzim për gjithë muslimanët në mbarë botën që ky islam do përhapet do arrijë në çdo vend. Sepse Allahu i madhëruar ka shkruar që aty ku përmendet emri i tij Allahu do japë bereqet, do ta shtojë, do ta shumojë, do ta ngrejë lart. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Thaubani, Allahu i madhëruar ma ma palosi mua tokën dhe unë pashë lindjen dhe perëndimin e tokës. Edhe umeti im ka për të, ka për të arritur pushteti i umetit tim thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ai sa m'u palos mua, domethënë Madhësi shumë e madhe të tokës. Transmeton Muslimi. Gjithashtu thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ka për të arritur kjo fe deri aty ku arrin nata dhe dita, domethënë çdo vend tokës. Ka për të arritur kjo fe thot deri aty ku arrin nata dhe dita. Nuk ka për të lënë Allahu asnjë shpi, as shpi fshati dhe as shpi qyteti pa e futur këtë fe. Në asnjë shpi. Do ta fusë Allahu subhanahu wa taala këtë fe në çdo shpi me krenarinë e atij që e pranon dhe është krenar me këtë fe ose me poshtrimin duke poshtruar atë që nuk e pranon këtë fe. Duke krenaruar, duke ngritur lart ata që janë muslimanë dhe duke poshtruar ata që nuk e që nuk e pranojnë Islamin. Sepse krenaria i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, ai është El Aziz, edhe çdo kush që ia dedikon Allahut subhanahu wa taala. Edhe në bazë të bindjes që ka njeriu ndaj Allahut, dhe Allahu e ngre atë lart në dynja dhe në botën tjetër. Lus Allahun subhanahu wa taala na bëj dobi me atë që dëgjuam dhe atë që thamë, na bëj prej atyre që e zbatojnë atë që thonë. na jep sinqeritet, na dhuroj krenari, na ngrejë lart, ta ngrejë këtë fen lart me ne, na bëjë ne shërbëtor të denjë të kësaj feje, na i pranoj punët e mira, Allahu shpërblet mirë.